Nous lui adressons donc les louanges et nous lui demandons son aide. Nous implorons son pardon et nous lui demandons protection contre les vices de nos personnes et de nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, seul et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, que les éloges d'Allah et le salut soient sur lui, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons.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 Et toute innovation est un égarement. أما بعد فإن الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته جل جلاله قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون Ceci dit, Allah a créé les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent. Il a en effet dit, qu'il soit exalté dans son noble livre, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux d'eux aucune subsistance, et je ne veux pas d'eux qu'ils me nourrissent. Certes, Allah est le grand pourvoyeur en subsistance, Celui qui est doté d'une force inébranlable. ولأجل الدعوة إلى هذا الأمر الذي هو الحكمة من خلق الجن والإنس أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل الكتب قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Et afin d'appeler à ce principe-là, à savoir le principe d'adoration, le principe d'unicité, le principe de tawhid, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé et suscité des messagers. Et il a également fait descendre et révéler des livres. Il a en effet dit, Azzawajal, et nous avons suscité, c'est-à-dire envoyé dans chaque communauté un messager afin de leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Le tarout, le terme tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme l'a expliqué l'imam Malik, rahimahullah. Hormis, bien sûr, quiconque serait adorer en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala sans agréer cette chose-là, à ce moment-là, nous ne qualifierons pas cette personne d'être un tarout. والله تبارك وتعالى أوجب طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس أوجب طاعة الرسول على جميع الثقلين الجن والإنس فأرسل الرسل ومنهم آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا والناس هذه الكلمة تشمل الإنس والجن كما أثر عن بعض السلف وعن بعض أهل اللغة Allah wa ta'ala a également envoyé et suscité le dernier des messagers afin d'appeler également à ce principe-là, ce principe d'adoration exclusive, à savoir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il a révélé dans son livre, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Je suis le messager d'Allah qui dit aux gens Je suis le messager d'Allah qui vous est envoyé. Le terme annas, ici, que l'on traduit approximativement par les gens, il englobe les êtres humains ainsi que les djinns, comme cela a été rapporté de certains pieux prédécesseurs tels qu'Ibn Abbas et de certains linguistes arabes qui ont expliqué que le terme annas, que l'on traduit par les gens, englobe aussi bien les êtres humains que les djinns. فقلنا بأن الله تبارك وتعالى أرسل آخر المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وأوجب طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس وأكمل الله تبارك وتعالى به الدين فأوحى إليه بعد موته بمدة يسيرة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وجاء في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال أبو ذر رضي الله عنه تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا فيه علما فالله تبارك وتعالى أكمل به الدين فدين محمد صلى الله عليه وسلم دين كامل لا يقبل الزياده ولا التغيير ولا ان ينقص منه شيء فانه دين كامل الله تبارك وتعالى محمد أن الله عليه وسلم Et محمد صلى الله عليه وسلم إلى de lui obéir. Il a rendu cela obligatoire à l'ensemble des humains ainsi qu'aux djinns. Et par lui, il a complété et parachevé sa religion. En effet, peu de temps avant sa mort, sallallahu alayhi wa Allah tabaraka wa ta'ala lui a révélé le verset suivant dans la traduction approximative du sens et la suivante. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et vous ai comblé de mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. Il a également été rapporté dans un hadith authentique, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, que le prophète a dit Allah n'a suscité aucun prophète sans qu'il ne lui soit obligatoire d'indiquer à sa communauté le bien qu'il connaît pour eux et sans les mettre en garde contre le mal qu'il craint pour eux. Et également Abu Dhar, ce noble compagnon qu'Allah l'agré, a dit après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a quitté Et il n'y a pas un oiseau qui déploie ses ailes dans le ciel sans qu'il ne nous ait mentionné un savoir le concernant. La religion d'Allah qu'il a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la religion de l'islam est donc une religion qui est complète, et donc une religion qui est parachevée, dans le sens où cette religion n'accepte pas qu'on lui ajoute quoi que ce soit.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 على ذلك فكان يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الحث على التمسك بكتاب الله وعلى التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم كان يحذر من الابتداع في دين الله ومن الإحداث فيه وكان يؤكد على ذلك كان يقول وإياكم ومحدثات الأمور هذه واحدة إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثانية وكل ضلالة في النار كلمة ثالثة تؤكد خطر هذا الأمر ومما ينتبه له أنه كان صلى الله عليه وسلم يحذر من, من الابتداع ولما يحدث فإن البدعة لم تحدث في هذه الأمة إلا بعد وفاته sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie du message de, du prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait qu'il est fermement mis en garde contre l'innovation dans la religion. En effet, vous entendez bien souvent, que ce soit dans les sermons du vendredi, ou au début des cours religieux, au début des conférences, ou au début de certaines occasions importantes, des paroles que parfois on a tendance à négliger. Et si elles sont souvent répétées, c'est dû au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même les répétait bien souvent à savoir le fait de dire, comme nous l'avons d'ailleurs entendu au début de cette modeste intervention, il disait ceci dit, le meilleur des discours c'est la parole d'Allah. Et la meilleure des voix c'est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses en religion sont celles qui sont nouvellement inventées. Et toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il introduisait donc ceci par le fait d'inciter à se cramponner au livre d'Allah. Le fait de se cramponner à sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait suivre cela en incitant à être méfiant et à être sur ses gardes vis-à-vis -vis de l'innovation dans la religion. Et il insistait sur cela. Il disait, et les pires des choses nouvellement inventées, euh, en religion sont celles qui sont nouvellement inventées. C'est là une première phrase. Et toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation. C'est une seconde. Et toute innovation est un égarement. C'est une troisième. Et même dans certaines versions, tout égarement mène en enfer. Et également parmi ce qu'il est important de savoir et de retenir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait en garde contre l'innovation et il insistait sur cela alors que l'innovation dans la religion n'était pas encore apparue. Étant donné que l'innovation dans la religion n'est apparue dans la communauté qu'après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فكان يحذر من البدعة ومن ذلك أنه أخبر صلى الله عليه وسلم بأمر وقع ولا بد إذ أخبر به صلى الله عليه وسلم وهو افتراق هذه الأمة فقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي رواية وهذه الرواية تفسر الرواية التي سمعتموها وهي تفسر الجماعة المذكورة في آخر هذا الحديث فجاءت في تلكم الرواية الأخرى أن أصحابه رضوان الله عليهم سألوه من هم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذا هو المقصود بالجماعة الجماعة تفسر بأنها الذين هم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهم fait partie également du fait qu'il est mis en garde contre l'innovation le fait qu'il est informé par révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala que sa communauté allait se diviser Et du fait qu'il est informé de cela, cette chose-là à propos de laquelle il est informé devait se passer inéluctablement. En effet, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les juifs se sont divisés en 71 groupes. Et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et ma communauté ou cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous sont en enfer sauf un. Et ce groupe-là, c'est la jama'a. La jama'a que l'on traduit de manière approximative et rapprochée par le groupe uni sur la vérité. Et ce qui nous pousse à définir la jama'a comme étant le groupe uni sur la vérité, c'est que dans une autre version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par ses compagnons qu'Allah les agrée. Et ils lui ont dit quel est ce groupe au messager d'Allah Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a de répondre C'est le groupe de ceux qui sont sur quoi je suis aujourd'hui, moi ainsi que mes compagnons. Donc cette version du hadith, elle vient expliquer, elle vient clarifier ce qui est voulu par le terme jama'a dans la première version que nous avons mentionnée. ومن أسباب هذا الافتراق بل نستطيع أن نقول بأنه السبب الرئيسي في افتراق هذه الأمة الابتداع البدعة وهذا الأمر يدرنا إلى سؤال إذا كانت البدعة بهذا الخطر وبهذا القبح فما هي البدعة حتى نجتنبها فأنت إذا لم تكن تعرف ما هي البدعة كيف تجتنبها حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني هكذا يسأل عن الشر ولم يكن يسأل رضوان الله عليه عن الشر محبة له لا وإنما كان يسأل عن الشر مخافة أن يدركه حتى يكون على بينة من أمره وحتى يتقي هذا الشر ونحن كذلك لا بد من أن نعرف الخير أن نعرف الحق لنعمل, لنعمل به ولا بد كذلك أن نعرف الشر حتى نعرفه ونجتنبه Nous pouvons dire que Parmi les causes de cette division qui a été annoncée par le prophète sallallahu alayhi wa et bien sûr le fait qu'il ait annoncé cette division, ça ne signifie pas qu'il l'agrée. Mais il a annoncé que ça allait se passer, sans pour autant l'agréer. Au contraire, les textes religieux, que ce soit les textes coraniques, ou les textes prophétiques les hadiths, incitent au fait d'être unis et au fait de ne pas se diviser. Et cela fait même partie des principes fondamentaux de cette religion. Ça donc c'est du domaine religieux, nous disons que il est obligatoire d'être unis sur la vérité et qu'il est strictement interdit de se diviser. Cependant, si nous abordons ce sujet-là, à savoir le sujet de la division, d'un point de vue concret, et eh bien nous nous rendons compte qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété que dans sa création, ces créatures allaient se diviser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que cette communauté allait également se diviser sans pour autant agréer cela. Au contraire. Donc parmi les causes de cette division, nous pouvons même dire que c'est la cause principale, il y a l'innovation religieuse. Une question se pose. Si l'innovation dans la religion a atteint une telle gravité, alors quelle est cette innovation religieuse Quelle est sa définition afin que nous puissions nous en préserver et nous en écarter. Car si tu ne sais pas ce qu'est l'innovation, comment peux-tu espérer en être préservé Hudaïfa ibn yaman disait les gens questionnaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien. Quant à moi, je le questionnais à propos du mal par crainte qu'il ne m'atteigne. Il ne le questionnait pas à propos du mal, par amour pour le mal, il ne le questionnait pas à propos du mal afin de le perpétrer. Mais s'il questionnait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos du mal, c'était afin d'en être prémuni et afin de s'en écarter. Et nous devons suivre cette voie-là, à savoir le fait de connaître le bien afin d'œuvrer par le bien et le fait de connaître le mal et parmi les manifestations du mal, l'innovation dans la religion, afin de nous en écarter. والبدعة عرفها أهل العلم بتعريفات عديدة متقاربة لعلنا نقول بأن مؤدى هذه التعريفات واحد ومن أشهر من عرف البدعة في الدين الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الفذ الاعتصام فقال رحمه الله تعالى البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله ثلاثة أمور البدعة طريقة مخترعة في الدين أي محدثة مبتدعة طريقة مخترعة في الدين الأمر الثاني تضاهي الطريقة الشرعية والأمر الثالث يقصد بها التقرب إلى الله مخترعة ليس لها أصل في الدين ليس لها أصل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد سواء كان الذي أحدث أو الذي عمل بما أحدثه غيره والبدعة طريقة تضاهي الطريقة الشرعية فالذي يبتدع في دين الله يشمله قوله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا له من لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهذا استفهام إنكاري يشمل الذين يبتدعون في دين الله لأنهم يخترعون فيه ما به يضاهون الطريقة الشرعية والأمر الثالث يقصد بها التقرب إلى الله فالمبتدع يعتقد أنه يتقرب إلى الله لذلك جاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لصاحب بدعة توبة لماذا؟ لأن صاحب البدعة يعتقد أنه على الجادة أنه يتقرب إلى الله بينما هو لا يزداد من الله إلا بعدا والعياذ بالله وهذا الأمر لا بد من أن يجعلنا نحس بخطر البدعة وبقبحها وللأسف الشديد نجد كثيرا ممن ينتسبون للإسلام لا يدركون خطر البدعة ولا يستشعرون قبحها فلعلك تنكر عليه وتنصحه بترك بدعة ما رأيته يعمل بها فلا يلقي لنصيحتك بالا وسبب ذلك أنه لم يدرك خطر البدعة في الدين ولم يدرك كذلك Les savants de l'islam ont expliqué ce qu'est l'innovation dans la religion, le bid'a. Et ils ont donné des définitions de cette chose-là. Et nous pouvons dire que ces définitions sont plus ou moins rapprochées et qu'elles mènent vers un résultat identique. Et parmi les ulama les plus célèbres qui ont défini ce qu'est l'innovation dans la religion, la bid'a, il y a l'imam Shatibi dans son livre, unique en son genre, intitulé al Il a expliqué que la bid'a, l'innovation dans la religion, c'est quelque chose qui est inventé dans la religion, par laquelle on cherche à concurrencer la législation religieuse et par laquelle on cherche à se rapprocher d'Allah. Donc cette définition, est composée de trois points. Le premier point, nous récapitulons le premier point, c'est que c'est une voie qui est inventée dans la religion. C'est inventé. Ça n'a pas de base dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, quiconque accompli dans la religion ce qui n'en fait pas partie, le verra rejeté. Qu'il soit celui qui est œuvré, qui a instauré cette chose-là, ou qu'il soit celui qui a œuvré par quelque chose pour instaurer quelqu'un d'autre. C'est rejeté, étant donné que c'est inventé dans la religion. La deuxième des composantes de cette définition, nous avons dit que c'était que c'est une voie par laquelle on cherche à concurrencer la législation religieuse la voie religieuse. Et Allah wa ta'ala a dit dans son noble livre, en blâmant les personnes qu'il visait dans sa parole, il a dit, aurait-il des associés qui légifèrent pour eux ce qu'Allah ne leur a pas autorisé Et il faut savoir que les innovateurs sont visés, entre autres, ce verset. Car celui qui innove dans la religion, c'est comme s'il cherchait à concurrencer la voie religieuse. Et c'est comme si il considérait qu'en dehors d'Allah, il y a quelqu'un qui puisse légiférer dans la religion ce qu'Allah ta'ala n'a pas permis. La troisième des composantes de cette définition de l'imam Shatibi, rahimahullah, c'est que par l'innovation religieuse de la bid'a, hein, on cherche à se rapprocher d'Allah. En effet, tu trouveras que l'innovateur, il a la conviction qu'il est en train de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en vérité, il n'est qu'en train de s'éloigner de lui. C'est dire pour cela qu'il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'innovateur n'a pas accès au repentir. Dans le sens où le repentir de l'innovateur est quelque chose de très difficile. Pourquoi Car il a l'impression de se rapprocher d'Allah. Et à partir du moment qu'il a l'impression de se rapprocher d'Allah, eh bien il ne voit pas la nécessité de se repentir. Et quand tu lui dis, repens-toi de ton innovation, il se dit, de quoi va-t-il se repentir alors qu'il est en train, selon lui, d'accomplir un acte de bien et qu'il emprunte une voie menant vers le salut, la félicité et l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala. À partir de là, il est impératif, barakallahu fikum, que nous nous rendions compte et que nous ressentions dans nos cœurs la gravité de la bid'a, la gravité de l'innovation dans la religion. Et que nous ressentions également et que nous apparaissent clairement la laideur de l'innovation dans la religion. Et c'est quelque chose qui manque à beaucoup de personnes qui seraient grands pourtant de l'islam et qui ne se rendent pas compte de la gravité de l'innovation et de la laideur de cette chose-là. Et il est possible que certains, tu leur montres qu'ils sont dans le faux et que tu leur montres qu'ils sont en train d'accomplir des innovations dans la religion et que cela les laisse indifférents et qu'ils ne voient pas la gravité de la chose qu'ils ont accomplie. Cela car ils n'ont pas pris connaissance de, du vrai visage de l'innovation, et à partir de là, ils n'ont pas estimé l'innovation à sa juste valeur, et ils ne se sont pas rendus compte de sa gravité et de sa laideur, quand on nous en préserve. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بافتراق هذه الأمة وليعلم أن أول فرقة ظهرت في هذه الأمة هي فرقة الخوارج وظهرت بوادر هذا الفكر الخبيث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول بأن البدعة ظهرت في عهده عليه الصلاة والسلام لا ولكننا نقول بأنه قد ظهرت بوادر أي مقدمات فكر الخوارج الخبيث في عهده صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم فجاء رجل يقال له ذو الخويسر التميمي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل فإنك لم تعدل انظر إلى هذه الجرأة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ومن يعدل إن لم أعدل أيأمن لله على أهل الأرض ولا تأمنونني فاستأذنه بعض أصحابه رضوان الله عليهم ولعله خالد بن الوليد رضي الله عنه استأذنه في قتله أي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ذي الخويصرة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى أي لما أدبر ذو الخويصرة قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من ضئده هذا الرجل أو من عقبه قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولعلنا نقف قليلا مع هذه الحادثة لندرك كيف تشبهت قلوب الخوارج الجدد بقلوب القدامى فنلاحظ التعلق بالمال كيف تعلق ذو الخويصر بقضية مالية ليشكك في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله الجدد مع الأمراء والعلماء وكذلك نلاحظ أنهم يجعلون بعض الأمور ذنوبا وليست بذنوب فعلوا ذلك أو فعل ذلك ذو الخويصرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله الخوارج بعده ولا يزالون على هذه الطريقة تعلق بالمال وجعل بعض الأعمال ذنوبا وليست بذنوب وكذلك التشكيك في أمانة الأمناء وعدالة العدول وكذلك المشاقة فذو الخويسرة وقع في أمر عظيم فيه مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم ونلاحظ كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيخرج من عقب هذا الرجل قوم يقرؤون القرآن يعني لهم قراءة ولكن لا يجاوز حناجرهم فيقرؤون ولكن لا يفهمون ما يقرؤون فيفهمون القرآن على غير معناه المراد وكذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أي يخرجون من الدين وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم بعقوبة شديدة فقال إن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد Nous avons mentionné précédemment que cette communauté s'est divisée étant donné que le prophète a annoncé cette chose-là. Et il faut savoir que le premier groupe qui est apparu, le premier groupe innové qui est apparu dans cette communauté, c'est le groupe des Khawarij. Et nous pouvons même dire que les prémices de cette idéologie nauséabonde, puante, sont apparues du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne disons pas que l'innovation est apparue à l'époque du prophète alayhi wa mais nous disons que les prémices de cette idéologie nauséabonde, à savoir l'idéologie des Khawarij, sont apparus à son époque sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il a été rapporté de manière authentique qu'un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa était en train de répartir un butin, une personne s'est présentée à lui, ce qui s'appelait Dhul At tamimi et lui a dit Oh Mohammed, Sois juste, car tu n'as pas été juste. Dans le sens, tu n'as pas été juste dans ton partage. Regarde cette audace et ce culot, et ce manque de respect vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi en lui disant Et qui donc va être juste si moi je ne suis pas juste Allah me ferait-il confiance concernant les habitants de la terre et vous, vous ne me faites pas confiance Et à ce moment-là, un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il est possible que ce soit Khalid ibn al-Walid, qu'Allah a demandé l'autorisation au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'exécuter ce personnage, à savoir Dhul Khuwaysira. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit. Et lorsque Dhul Khuwaysira s'en est allé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons Il va venir, suite à cet homme-là, des gens, vous allez mépriser votre prière face à la leur. Et vous allez mépriser votre jeûne face au leur. Ils lisent le Coran sans que ce dernier ne dépasse leur gorge. Ils sortent de la religion comme la flèche sort du gibier. Et si jamais je vis à leur époque, je les exterminerai certes, comme Ad, comme le peuple de Ad fut exterminé. Et on va s'arrêter quelque peu avec ce récit très important. Remarque ici ce qui a motivé l'audace de Dhul c'est le fait que son cœur était attaché à l'argent. Et c'est cet attachement à l'argent qui l'a mené à considérer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que même les mécréants de son peuple, de Quraysh, les polythéistes, les associationnistes, considéraient comme étant le djinn de compensation. Amin, il appelait l'amin. il lui a dit Sois juste, car tu n'as pas été juste. Tout ça à cause d'une question d'argent. Ça l'a mené à considérer comme étant un péché ce qui en vérité n'en est pas un. Et ça l'a mené à remettre en question l'honnêteté et l'intégrité du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça l'a mené à s'opposer ouvertement à lui, alayhi salatu wa salam, Retiens bien ces quatre éléments. Ils te sont très utiles pour comprendre le monde qui t'entoure actuellement et pour voir la ressemblance flagrante qu'il y a entre les Khawarij contemporains et les Khawarij anciens et l'individu de qui ils ont hérité cette idéologie, à savoir et Serah qui s'est adressé en ces termes au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ne font-ils pas de la sorte à notre époque, avec les ulama, qui, rappelons-le, sont les héritiers des prophètes Ils les considèrent comme étant les ulama des émirs. Ils les considèrent comme étant les ulama, les savants du palais, les savants des gouverneurs les savants du dinar, les savants de dirham. C'est comme ça qu'ils les appellent. Pourquoi Car ils n'arrivent pas à comprendre certains de leurs agissements. Et ils considèrent les agissements des ulama comme étant des péchés, alors qu'en vérité, ils n'en sont pas. Cela les mène à remettre en question leur intégrité et leur honnêteté, et cela les mène à se désavouer d'eux et à s'écarter de leur voie. De la même manière que dhul sera l'a fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de la même manière que les premiers Khawarij l'ont fait avec les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à tel point qu'ils en sont arrivés à tuer Uthman, Pourquoi Uthman a été appelé Celui qui est doté des deux lumières car il avait la particularité d'avoir été marié à deux des filles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme, devant qui les anges faisaient montre de pudeur, le troisième des califes de l'islam, ils ont osé l'assassiner. Et ils ne se sont pas arrêtés à ça. Ils ont également tué son successeur, Ali ibn Abi Talib, Ridwanullahi Ali. Et c'est rahman ibn Muljim, Al-La'in, qu'Allah le traite comme il le mérite, qu'il a assassiné et qui pensait par là se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ça car ils avaient considéré certains de ses agissements et certains de ses actes comme étant des alors qu'ils n'en étaient pas. Car ils lisent le Coran et ce dernier ne dépasse pas leur gorge. Ils ne comprennent pas ce qu'ils récitent alors qu'ils le récitent de jour comme de nuit. À tel point que lorsqu'Ibn Abbas, anhuma, comme cela a été rapporté entre autres par Al-Hakim dans al lorsqu'il s'est présenté au Khawarij qui était au nombre de 6000, si ma mémoire ne me fait pas défaut, s'est présenté à eux, il a été surpris par une sorte de bourdonnement qui se dégageait de l'endroit dans lequel ils s'étaient réunis. Et ce bourdonnement, il était provoqué par leur récitation du Coran. Lorsqu'il les a vus, il a vu des gens qui étaient fatigués par l'adoration. Dans le sens où ils fournissaient des efforts dans l'adoration. Et il est allé avec eux pour débattre avec eux et pour les conseiller et pour les ramener vers la vérité. Parmi les arguments d'Ibn Abbas, et cet argument d'ailleurs fut suffisant pour qu'Ibn Abbas démontre l'égarement des Khawarij, le fait qu'il leur ait dit, regardez, il n'y a parmi vous, c'est-à-dire parmi vous les Khawarij, aucun parmi eux c'est-à-dire les Sahaba, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous prouve que les Khawarij parmi leur caractéristique, le fait qu'ils se désolidarisent, qu'ils se désavouent et qu'ils s'écartent de la voie des croyants. Or Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَأَتْ مَصِيرًا Et quiconque fait scission avec le messager après que la guidée lui soit apparue et suit une autre voie que celle des croyants, nous le laisserons vers ce vers quoi il s'est dirigé. Et nous le dirigerons vers la GN. Et quelle mauvaise destination. et les Khawarij font partie de ceux qui s'écartent de la voie des croyants. Étant donné qu'ils s'écartent de la voie des meilleurs d'entre eux, à savoir les ulama, qui ne sont autres que les héritiers des prophètes. alayhi salam. Également, nous constatons dans le fait que le prophète alayhi salam et dit ils sortent de la religion comme la flèche sort du gibier, comme de la cible, ni de la proie. Lorsque un chasseur tire une flèche vers un gibier ou vers une cible, cette flèche la transperce, vu la force avec laquelle elle a été propulsée. Eh bien, eux, c'est pareil. Ils sortent de la religion à l'image de cette flèche qui sortirait du gibier qu'elle a atteint. Et cela donc te montre la gravité du fait de suivre cette voie-là. D'ailleurs, certains des pieux prédécesseurs se basaient sur ce hadith pour émettre des doutes sur la véracité du repentir de certains Khawarij. Un des élèves, un des disciples de Mohammed ibn Sirin, qui comptait parmi les grands savants de la deuxième génération de l'islam, il est mort en l'an 110 de l'Égypte. Sachant qu'on est en quelle année 1436. On vient de rentrer en l'an 1436. Naam. Ibn Sirin, il est mort en l'an 110. Rahimahullah. Il faisait partie des têtes des tabi'in, c'est-à-dire des disciples des compagnons, ainsi que Saïd ibn Musayyib et hassan al-Basri et d'autres. Mohamed ibn Sirin, un jour, la nouvelle du repentir d'un Khariji lui a été rapportée, et il n'a pas accepté de suite cette nouvelle-là. Et il a argumenté par le fait que la fin de ce hadith, est encore plus dure que son début. Car dans ce hadith, le prophète والسلام, a dit Ils sortent de la religion comme la flèche sort du gibier, pour ne plus jamais y retourner par la suite. Car la flèche, lorsqu'elle sort du gibier, c'est pas pour y retourner. Également, les khawarij, qu'Allah nous en préserve. Également, on remarque ici la sentence annoncée par le prophète, والسلام, cette dure punition. Le fait qu'il ait dit Si jamais je vis à leur époque, je les exterminerai, certes, comme fut exterminé le peuple de Had. Qu'est-ce qu'a dit Allah wa ta'ala à propos du peuple de Had et à propos du peuple de Thamoud Comme vous le trouvez dans la surah Al-Haqqa. Étant donné que, d'ailleurs, dans certaines versions du hadith, c'est pas Ad qui est mentionné, c'est Thamoud. Allah tabaraka wa ta'ala, au début de sourate Al-Haqqa, il a mentionné l'extermination de ces peuples-là. Et il a terminé leur récit en disant En vois-tu à présent un quelconque reste La réponse est non, car ils ont été exterminés. Il a également été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que les meilleurs des gens sont ceux qui les extermineront ou qui seront tués par eux. Et il a également dit qu'il y a une récompense dans le fait de tuer ces gens-là. Bien sûr, barakallahu fikum, et c'est là un point très important. Et j'espère que vous serez attentifs à ce point-là, afin que ce genre de discours ne soit pas compris d'une manière qui religieusement n'est pas correcte. Ce genre de sentence ce genre de peine, ce genre de punition relève de la responsabilité d'un gouverneur. Et en aucun cas, il ne revient à tout un chacun de venir et d'appliquer cette sentence-là sur les personnes qu'elle considérerait comme faisant partie des Khawarij. Non, ça fait partie de la décision d'un gouverneur. Et il ne nous appartient pas à nous qui faisons partie de la masse des musulmans, du commun des musulmans, de nous charger de cette chose-là. Celui qui constate, celui qui prend connaissance du fait qu'un tel a embrassé cette idéologie, alors à ce moment-là, il lui incombe de mettre en garde son entourage, il lui incombe également de prévenir les autorités, mais en aucun cas ne lui revient le droit euh, de se charger d'exécuter euh, qui que ce soit. Barakallahu fikum, et j'espère que ce point euh, est bien compris et assimilé. Wallah al-muwaffiq. جاء في السنة On peut tirer jusqu'à quelle heure معليش نكمل ولا نؤخر شوية الصلاة نعم نؤخر لا بأس طيب يعني آه، آه، الشيوخ والكبار لا بأس طيب صلاة التوفيق جاء في السنة أوصاف كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم ووصفهم بأوصاف كثيرة ذكرنا جملة من هذه الأوصاف ومنها كذلك أنهم مجتهدون في العبادة كما تقدم وجاء كذلك أنهم أحداث أسنان يعني صغار في السن سفهاء الأحلام يعني عندهم يعني سفه وحمق وأنهم يحسنون القيل يعني عندهم يعني كلام يعني جميل في الظاهر ويسيئون الفعل يعني يحسنون القيل يعني تراهم يعني يتكلمون ب يعني كلام جميل يعني قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كما تقدم بدون فهم صحيح فلم يتقيدوا بفهم سلف هذه الأمة فبالتالي يسيئون الفعل لأنهم يعملون على فهمهم السقيم وكذلك جاء في السنة أن من أوصافهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان وجاء كذلك أنهم شر الخلق أو من شر الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدون في العبادة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضوان الله عليهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وهم أحداث أسنان يعني صغار السن وهذا تلاحظه إلى يومنا هذا الذين يذهبون هنا وهناك ويظنون أنهم في سبيل الله وأنهم يجاهدون في سبيل الله تراهم يخترون بكلام هؤلاء الخوارج لأنهم يعني ليس عندهم خبرة وهم أحداث أسنان وعندهم سفه لا يفهمون الأمور على وجهها وكذلك كما تقدم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان وهذا تجده كثيرا عند بعض المنتسبين للدعوة والتعليم تراهم ربما على المنابر يطعنون في المسلمين ولاتهم وعامتهم تراهم يطعنون علنا على الولاه ولا يلتمسون لهم عذرا وتراهم كذلك طاعنين في المسلمين عموما حتى إن بعضهم حكم على جميع المجتمعات الإسلامية بأنها ليست بإسلامية وفي المقابل يتركون أهل الأوثان وربما يبجلونهم ويعظمونهم ويصفونهم بأوصاف رفيعة فينطبق عليهم هذا الوصف الذي وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي هم شر الخلق أو من شر الخلق Le prophète a également décrit ces khawarij en mentionnant de nombreuses caractéristiques et descriptions. Certaines, nous les avons déjà mentionnées. Nous avons notamment vu le fait que le prophète les a décrits comme fournissant beaucoup d'efforts dans l'adoration. À tel point qu'il a dit à ses compagnons, il ne parlait pas du commun des musulmans qui sont venus après les compagnons ou après les trois générations privilégiées. Non, parlait des, des compagnons. Il leur a dit, vous allez mépriser votre prière face à la leur, votre jeûne face au leur ce qui te montre donc qu'ils fournissent beaucoup d'efforts dans l'adoration. Malgré tout, comme nous allons le voir, ils sont les pires des créatures. Donc ne te laisse pas berner par leur belle apparence. Ne te laisse pas berner par le fait que, comme le prophète l'a dit, ils profèrent de belles paroles, mais ils agissent mal. Ne te laisse donc pas avoir par leurs belles paroles. Ne te laisse pas avoir le fait qu'il cherche à euh, toucher tes sentiments. Ne te laisse pas avoir par le fait qu'en apparence, ce sont des adorateurs. Mais considère plutôt la réalité de la voie qu'ils suivent. Considère plutôt la réalité de la voie qu'ils suivent. D'ailleurs, les pieux prédécesseurs de cette communauté disaient, il est préférable de s'économiser dans la sunna que de fournir des efforts dans l'innovation. Tu t'économises à mettre en application la sunna et tu te contentes de cela. C'est préférable que de fournir des efforts tout en étant sur une voie innovée, inventée dans la religion. Également, le prophète salam les a décrits comme étant de jeunes gens imbéciles. Et c'est ce que tu trouves actuellement chez beaucoup de gens qui se laissent berner par le discours des Khawarij. Le fait que bien souvent ce sont des jeunes. Donc la jeunesse doit se méfier d'eux. Et nous devons impérativement remplir notre devoir de prévention, de mise en garde, même si ce terme la mise en garde, les gens ne l'aiment pas. Et ils considèrent cela comme étant quelque chose de mauvais, dans l'absolu. Alors qu'en vérité, c'est quelque chose de noble si c'est accompli dans les règles de la religion. Donc il faut que nous accomplissions et que nous remplissions ce devoir de prévention et de mise en garde de la jeunesse avant tout, qui bien souvent se laisse berner et se laisse avoir par les sentiments et se laisse avoir par le discours des khawarij, qu'Allah nous en préserve. Étant donné que bien souvent, la jeunesse est synonyme d'ignorance. Wallahu Et comment le prophète wassalam, les a décrits comme tuant les musulmans et délaissant les associationnistes, c'est-à-dire les polythéistes. Et c'est quelque chose que tu retrouves également à notre époque. Toutes ces choses-là, toutes ces caractéristiques, toutes ces descriptions elles étaient valables pour les premiers Khawarij et elles sont valables jusqu'à nos jours. Comment pourrait-il en être autrement alors que le prophète a dit qu'il n'y a pas une époque sans que celle qui la suit soit pire qu'elle Et maintenant tu as des gens qui te disent non, ça ça concernait les anciens. Ça ne concerne pas les contemporains. Comment Le mal se répand. Plus nous avançons, plus ce mal se répand. Et il n'y a pas une, époque, une génération sans que celle qui la suive ne soit pire qu'elle. Et toi, tu viens et tu dis que tout ça, ça concernait les premières générations. Cette chose-là, tu la trouves, y compris chez des gens qui se réclament de la prédication et de l'enseignement islamique. Tu en trouves parfois certains sur les manabir. Ils viennent le vendredi lorsque s'adressent à la communauté de manière générale. Ils s'adressent à eux et ils font preuve d'une intransigeance sans limite vis-à-vis des musulmans. Que ce soit leurs dirigeants ou que ce soit même le commun des musulmans, tu en trouves même parmi eux qui ont réussi, qu'Allah nous en préserve, à statuer de la mécréance de l'ensemble des sociétés musulmanes. Quand il parle des gouverneurs musulmans, il ne leur cherche aucune excuse. Une, intransigeance sans limite. Également, quand il parle du commun des musulmans, c'est avec mépris. Et quand tu vois qu'il parle des mécréants, il parle d'eux en les glorifiant, en enjolivant la voie qu'ils suivent, et c'est ainsi qu'il se retrouve donc avec cette caractéristique inhérente au Khawarij, qu'Allah nous en préserve. Et également, cette caractéristique-là, tu la retrouves chez certains groupuscules qui se réclament de ceux qui mettent en application le djihad et qui luttent pour établir des États islamiques et qui au final se retrouve à tuer les musulmans. Et les événements d'Algérie sont encore dans le mémoire de nous tous. Et la relève, la triste relève, est assurée actuellement en Irak et en Syrie par ceux qui se prétendent être l'État islamique du Levant, ou également appelé Daesh داعش الدولة الإسلامية للعراق والشام tous ces groupuscules-là qui en vérité ne sont que des khawarij qui prétendent œuvrer pour la cause de l'islam alors qu'en vérité ils s'attaquent aux musulmans qu'Allah nous en préserve et également le prophète les a décrits comme étant les pires des créatures ولعلي أقرأ لكم كلاما عظيما لإمام جليل وهو الإمام الآجري رحمه الله تعالى المتوفى سنة ستين بعد ثلاثمائة يعني ممن عاش في القرن الرابع رحمه الله قال في كتابه الشريعة باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه فقال رحمه الله وهو محمد بن الحسين الآجري وأقرأه بواسطة هذا الكتاب الجميل وهو كتاب الذريعة إلى بيان مقاصد مقاصد كتاب الشريعة لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخني رحمة الله عليه فهو شرح على الشريعة الذريعة على الشريعة نور على نور فقال الأجري رحمه الله لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين وقد حذرنا الله عز وجل منهم وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده وحذرناهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم والخوارج هم الشرات الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين ثم ذكر القصة التي سمعتموها وهي قصة الشقي ذي الخويسرة التميمي Il faut savoir que les ulama, quand nous disons les ulama, c'est-à-dire les savants de l'islam, les savants spécialistes, les théologiens musulmans, comme on dit. Ils sont unanimes quant au fait que les Khawarij sont des gens mauvais. Comme l'a dit cet imam, ce noble imam, l'imam Mohammed ibn al-Hussein al-Ajurri, mort en 360 de l'Égypte. Il a fait donc partie des ulama du 4e siècle de l'Égypte. Il a dit dans son livre Al-Shari'a, et je vous le lis à partir euh, du commentaire qui a été fait de ce livre intitulé Al-Dhari'a, il a Bayan Maqasid Kitab al-Shari'a, qui est un commentaire qui a été tiré des euh, leçons du noble shir ibn Hadi al-Matrani, rahimahullah, donc c'était le commentaire de ce livre. C'est une lumière sur une lumière, comme on dit. Al-Ajurri, il a dit chapitre relatif au blâme des Khawarij et à l'exposé de la laideur des voies qu'ils suivent et également un exposé de la permission qui est faite de les combattre et de la récompense qui réside dans le fait de les exécuter ou d'être exécutés par eux. Et bien sûr, nous avons apporté la précision importante précédemment, qui consiste à dire que ce genre de sentence-là relève exclusivement de la responsabilité d'un gouverneur. Barakallahu fikum. Donc l'imam al-Ajurdi, il a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, les ulama n'ont pas divergé, que ce soit dans les temps anciens ou contemporains, sur le fait que les khawarij sont de mauvais gens, qui désobéissent à Allah Azzawajal et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, même s'il prie et jeûne et fournit des efforts dans l'adoration. Car cela ne leur sera pas ou ne leur sera d'aucun profit. Et même s'ils laissent apparaître qu'ils ordonnent le convenable et qu'ils réprouvent le blâmable, car cela ne leur sera d'aucun profit. Étant donné qu'ils sont des gens qui interprètent le Coran selon leur propre passion et leur propre penchant. Et également à cause du fait qu'ils trompent les musulmans. Et Allah nous a mis en garde contre eux. De même que son prophète nous a mis en garde contre eux. De même que les califes bien guidés après eux, les califes bien guidés, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. De même que les compagnons, qu'Allah les agrée, nous ont mis en garde contre eux ainsi que ceux qui les ont suivis dans l'excellence, qu'Allah leur fasse miséricorde. L'imam al-Ajour de continuer en disant Les Khawarij, ce sont ces mauvaises gens, ces impurs. Regardez comme les, les qualificatifs qu'il leur attribue. Ces mauvaises gens, impurs. Quant à ceux qui sont sur leur voie parmi les autres sortent de Khawarij, en vérité, ils ne font qu'hériter d'eux leur idéologie, que ce soit dans les premiers temps ou dans les temps contemporains. Étant donné qu'ils se soulèvent contre les imams et contre les émirs et qu'ils considèrent licite le fait de tuer les musulmans. Il y a beaucoup d'enseignements à retenir de ce passage, de ce livre, Sharia, de l'imam الأجري رحمه الله ولعلنا نلخص مذهبهم الخبيث في أمور ثلاثة نلخصها مما تقدم من أوصافهم أولا التنفير فإنهم ينفرون من وجهاء ونبلاء وعلماء ورؤساء وأمراء هذه الأمة فقد نفروا أولا أو نفر من تقدمهم بهذا الفكر من النبي صلى الله عليه وسلم ونفر الخوارج القدماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ينفرون عامة المسلمين من علمائهم والأمر الثاني التكفير فإن, فإن من المعروف عنهم أنهم يكفرون بالكبيرة وكذلك من مناهجهم التفجير والتفجير يشمل الخروج ويشمل المظاهرات ويشمل, ويشمل الاعتصامات ويشمل الاغتيالات السياسيه والخروج عموما ويشمل ما يسمى في عصرنا هذا بالإرهاب On peut résumer la voie des Khawarij dans les points suivants. Premièrement, le fait de faire fuir. Étant donné qu'ils font fuir les musulmans de leurs dirigeants, de leurs ulama, de leurs émirs, de leurs gouverneurs. De la même manière que Dhul Khuwaisira, de qui ils ont hérité cette idéologie, a cherché à faire fuir du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de la même manière que les premiers Khawarij ont cherché à faire fuir les musulmans des ulama, des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même manière qu'à notre époque, les Khawarij cherchent à faire fuir le commande des musulmans de leurs grands ulama afin de les orienter vers leurs ulama à eux qui se sont autoproclamés ulama. Le deuxième point qui les caractérise, c'est ce qu'on appelle le takfir, le fait de statuer de la mécréance des musulmans, sans droit bien sûr. Et il est connu d'eux qu'ils considèrent il statue donc de la mécréance des musulmans à partir du fait de tomber dans un grand péché. Alors que la voix des adeptes de la sunna, c'est que celui qui commet un grand péché, il ne sort pas de l'islam tant qu'il ne le considère pas comme étant permis. Tant que ce grand péché, bien sûr, euh, n'arrive pas au niveau de l'associationnisme, du shirk, ou de ce qui lui est équivalent, comme mécréance ou athéisme, ou hypocrisie majeure. Quand on dit l'hypocrisie majeure, c'est un nifaq al-akbar, c'est-à-dire le fait de laisser apparaître la foi et de cacher en soi la mécréance, qu'Allah nous en présente. Le troisième point qui caractérise leur voie, leur idéologie, c'est ce qu'on appelle le tafjir, c'est-à-dire de manière euh, courante, qui est connue donc actuellement, c'est tout ce qui euh, est lié ou tout ce qui a trait au terrorisme, à savoir le fait de se soulever contre les gouverneurs musulmans, le fait de faire des manifestations, le fait de faire ce qu'on appelle des sit-ins, vous m'excuserez mon accent anglais, sit-in, c'est le fait de euh, qu'ils se mettent sur une place pour protester se mettre sur une place et il s'assied et il bouge plus, jusqu'à obtenir gain de cause. Et tout ça, bien sûr, ne fait pas partie de la voie légiférée par l'islam afin de réclamer son dû. Également, il fait partie de tout cela les assassinats politiques ainsi que toutes les formes de soulèvement contre les gouverneurs euh, musulmans. Et on va s'en tenir à ça. wa وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين